No puedo dormir pensando en ti. Es tu sonrisa que me paraliza, tu sonrisa que me paraliza. Baby, solo avisa que le llevo deprisa. Donde tú estás, que te voy a buscar. Donde tú estás, que te voy a encontrar. al amanecer. Dale, montate, como aquella vez, Que te tuve encima, te lleva a la cima hasta el amanecer. Yeah, es chiquitita, así son las uñas. Nadie la mantiene sola, es la suya. Mami, deja que todo fluya, ella te algo. No me avisa. mueve la mesa, ropa y visa. Está tan rica que te como sin prisa. Montate, dale, dale, bebé. Pa' que matemos las ganas que no tenemos. Y hoy te seguro que no comemos. Montate, como aquella vez. Que te tuve encima, te llevé a la cima hasta el amanecer. que ya ve, que te tuve encima, te llevé a la cima hasta el amanecer. Dime qué tú quieres hacer conmigo, somos para siempre o simple amigo. Dime la pulenta, yo me voy contigo y las estrellas serán testigos. Solo déjame llevarte a lo que tú siempre soñaste, una vida llena lujo de menor, tú me flechaste. Esto no es de ahora, precio de antes. Tú te brillas más que mi diamante. Si gastamos la cana el fin de semana. Tú sabes que combinamos de pana. Si te vas, no hay drama. Siempre serás mi Elvira, yo tu Tony Montana. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El monte mami, el monte mami. Así music, me lo dacho. produciendo. A 200 en el Mercedes. Yeah ya tú sabes qué sucede. Este será mi champion, yo tu CR7. La fama y el dinero y que puro buscarla. El